Dobar večer, lep pozdrav sem skupaj. Uh, no, vidim, da že skoraj lahko rečem, me veseli, da smo se zbrali v tako velikem številu. Zgleda, da uh, film tukaj in animirani film še vedno ostaja samo za izbrance, ampak ok, no. Zdaj, um, eh, ponovati je pač tako, da je malo manje ljudi, kot sem pričakovala. Uh, torej, še enkrat uh, dobrodošli na še enem od večerov Eh, filma, dokumentarnega filma in animiranega filma. Z veseljem vam danes predstavljam eh, dve društvi iz Ljubljane. Eno je društvo za oživljanje zgodbe Dva koluta, glavni glavn njihov dogodek je v bistvu festival Animateka in pa društvo za širjenje filmske kulture Kino. Eh, nekaj več bodo tudi sami povedali o sebi, no, ampak sam Predtem bi se pa rada zahvalila Kibli za prostor in za ostalo organizacijo in pa z finim ljubimcem, ki so tudi ta dogodek omogočni. Um, ehm, zdaj, še to naj omenim. Dan na prvni mizi za vsemi tistimi ljudmi je ena miza in na tej mizi je ogromno enih knjig in enih DVD-jev. In če ima kdo želje, si lahko tam kupi uh, ali revijo kino, enko ali pa dvojko, Eh, lahko si kupi knjigo Šola, šola risanega filma od Bordoja, nekaj več bomo pol slišali o tem, eh, lahko si pa kupi tudi DVD z animiranimi filmi ali pa drugimi filmi. Eh, za enkrat, oziroma za začetek, bi pa povabila Nila Baskarja, da predstavi revijo Kino, torej iz Društva za širjenje filmske kulture Kino. Eh, hvala vsem organizatorjem za vabilo in za to priložnost, da predstavimo eh, publikacijo Kino in tudi eh, ostale dejavnosti društva. Revija Kino, ki je, kot je rekla Hanna, se lahko omislite na tistim izi tam, je na nek način revija, mogoče bolj po imenu kot po obliki, gre v bistvu za neke vrste bolj nek obsežen zbornik, ki je do zdaj šel v dveh številkah, eh, prva številka je šla vani. Revija Kino je <clears throat> na nek način nastala iz eh, potrebe, ki smo jo zaznali, nekateri, ki pišemo v filmu, ali ki nas film eh, zanima tako ali pa drugač, da v prostoru slovenskemu, kjer vlada neka, recimo temu, kronična podhranjenost z, z filmsko refleksijo ali pa nasplošno z refleksijo o kulturi, da se Eh, poskuša vse te recimo temu energije ali pa refleksije ali pa razmišljanja eh, na nek način formulirati, artikulirati v neki bolj eh, resni publikaciji. Tako da revija Kino ni torej nek recimo temu tipičen, tipična publikacija, ki bi se ukvarjala s filmom, skratka ni, ni publikacija, ki bi se ukvarjala z filmom kot z nekim aktualnim, uh, nujno aktualnim pojavom, ampak uh, ali pa pojavom, ki bi spremljal uh, neke komercialne ali pa aktualne tokove, ampak je predvsem zavezan na neki, uh, recimo temu refleksiji spominom, skratka. Uh, naš, uh, naš osnovni zastavek oziroma naša želja je, da bi uh, preko razmišljanja o filmu uh, in preko razmišljanja o tem, kaj film vse lahko je, spodbudili tudi nek širši, eh, neko širšo govorico ali pa neko širšo razmišljanje o tem, kako film in nasplošne umetnosti lahko danes v svetu eh, sporočajo in so pomembne. Um, v osnovi je revija zasnovana kot uh, um, uh, čist formalno je zasnovana po recimo temu nekih blokih. Uh, v prvi številki uh, uh, smo se tako denimo ukvarjali z, uh, z, nek, z nekaterimi avtori, ki, se nam zdijo, ki so se nam zdeli takrat, pa tudi še danes, uh, pomembni. V prvi vrsti je bil to Matjaž Klopčič, uh, ki smo ga poskušali uh, uh, nek način, vsi vemo, da Matjaž Klopčič je veljal oziroma zopet velja oziroma bi moral veljati za uh, recimo temu naj, enega najpomembnejših slovenskih cineastov. Mi smo poskušali uh, Eh, recimo ta, um, um, ta sloves Matjaža Klopčiča tudi upravičiti, tako da smo se mu eh, posvetili z eh, daljšimi študijami in refleksijem v njegovem delu. Drug cineast je bil filipinski avtor Lao Diaz, ki smo mu posvetili tudi enako daljše študije poleg tega se pa kino skratka <clears throat> na nek zelo recimo temu raznoroden ali pa eklektičen način posveča tudi formam, ki jih tipično ne razumemo kot uh, forme, ki uh, bi pasal neko filmsko refleksijo, skratka eh, To so tudi forme, kot so proza, poezija, prosti esej oziroma vse tiste oblike pisanja ali razmišljanja, ki nekak ne najdejo nekega prostora znotraj konvencionalnih publikacij. Tudi mislim, da to je na nek način taka zelo široka, eh, eh, recimo temu, eh, konceptualna predelitev revije Kino. Mislim, da konkretno si pač lahko ustvarite najbolj z, z tem, da ga vzamete v roke. Bi pa zdaj povabil <clears throat> besedi Andreja Špraha, ki je tudi v uredništvu Kina, da bi da bolj konkretno predstavi aktualno štirko Kina, ki je pravkar išla in ki jo tudi poskušamo danes bolj podrobno predstaviti. Tako da, Andrej, prosim, prepuščam ti mesto in besedo. Naj še to povem, da je druga številka kino posvečena prav dokumentarnemu filmu in ki enega, pač en tak do zanimiv dokumentarni film bomo tudi malo kasneje videli, potem bo posledil program projekcije v bistvu animiran, o, animiranega filma avtorja Bordoja. Ja, hvala. Tudi jaz bi se <clears throat> zahvalil za povabilo, za eh, prisotnost in uh, V bistvu, če je uh, Nil predstavil uh, koncept revije kino, uh, je seveda treba tle povedati, da, da gre v bistvu poleg tega osnovnega koncepta še za neko drugo. Drugo uredniško linijo, ki smo se zamislili, namreč tematske številke. Uh, to se pravi, uh, številka 2.3 je tematska številka, ki je uh, posvečena uh, vprašanju dokumentarnega filma, uh, Eh, seveda pa glede na to, da eh, so nas v tem letu eh, pretresli dve tragične smrti velikih, pomembnih in seveda nezanimljivih sineastov slovenskih Matjaža Klopčiča in pa Francija Slaka, seveda posvečamo tudi z kratkimi spominskimi refleksijami številko obema velikima možema slovenske kinematografije. Osnovna ideja pri uh, razmišljanju o dokumentarnem mhm. filmu uh, je seveda uh, na eni strani uh, v bistvu nekako samoumevno, da smo se najprej odzvali uh, tematsko na uh, dileme dokumentarnega filma, uh, za katerega lahko rečemo, da je trenutno ena najbolj uh, intrigantnih, ena najbolj znamirljivih in seveda tudi ena najbolj uh, prodornih in hkrati uspešnih uh, filmskih uh, vrst. Eh, eh, in eh, hkrati z uspešnostjo, hkrati s prodornostjo, hkrati z medijsko prepoznavnostjo pa se seveda zmeraj postalo vprašanje načina razmišljanja in, in ovrednotenja in seveda tudi razpravljanje z določenimi filmskimi intervencijami, ki eh, se eh, raztezajo skozi v spektr eh, filmske produkcije, to se pravi od mainstreamovske, komercialne do alternativne, drugačne, intrigantne in tako naprej. Naše vodilo je seveda bilo, da skušamo na nek način predstaviti videnje dokumentarnega filma v vseh tistih njegovih spektrih, ki jih uh, on stran uh, zgolj mainstreamovske produkcije uh, seveda zaznavamo kot pomembne. Uh, zdaj, uh, nimam namena jet, uh, če skazalo, ker bi to seveda vzelo preveč časa. Uh, rad bi pa poudaril samo to, da smo uh, skušali zajeti uh, neke uh, pomembne menike v zgodovini, v tematskem bloku uh, zgodovinskosti filma in pa uh, seveda neke uh, Eh, locirati neke eh, trenutne, aktualne dogodke, ki se nam zdijo eh, najbolj vznemirljivi. Pa še ena stvar je, ki, ki je bila že omenjena oziroma če ni bila, da smo skušali ob tem, ob sami ideji Kina predstaviti neko linijo prevoda temeljnih tekstov, Eh, vezanih na teorijo zgodovino refleksijo filma in uh, seveda, tako kot smo v prvi številki uh, prevedli neke uh, tekste, uh, ki se nam zdijo mogoče uh, elementarni in, in ki seveda v Sloveniji manjkajo uh, na nivoju uh, filmske teorije nasploh, v uh, tej številki prevajamo nekaj tekstov, uh, ki Eh, se nam zdijo eh, ključnega pomena za eh, razmišljanje o dokumentarnem filmu. Številka je mednarodna, v tem času smo dobili vse dovoljenje, da objavljamo tudi v večjezično, skratka lahko objavljamo v slovenščini, hrvaščini, srbščini in angleščini, zato je seveda tudi nekaj gostov iz tujine, ki so nam uh, odstopili uh, svoje uh, znanje, svoje razmišljanje in svoje um, uh, ideje. Uh, še to ne omenim, da je za enkrat projekt Kino popolnoma volonterski projekt, da vsi, ki so sodelovali, ki sodelujo in uh, ki so zraven, uh, delajo na volonterski bazi. Uh, o filmu, ki bo to številko predstavljal, pa seveda pa ne vem, kako gre zdaj naprej scenarij, ja. uh, pa do drug. Ja. Uh, za eh, podrobnejše, pa kot rečeno, je tam na voljo, pa si lahko pogledate, da se ne bom jaz zdaj z imeni, naslovi in podobnimi stvarmi podrobne ukvarjam. Hvala, Andrej. Torej, uh, zdaj po programu uh, naj bi Juri Meden predstavil črni film, avtorja Želimirja uh, eh, Želnika. Mislim, da najbolj za Katino. Prav. Jaz bi samo to povdaril, eh, morda Hanna ni dovolj povdarila tega, da uh, tle družno predstavljamo zdaj revijo Kino in knjigo Šola risanega filma, zaradi tega, ker naši društvi, ki ste bili prej navedeni, na področju založništva delujejo skupaj. Zaradi tega, ker, kot je rekel Andrej, smo revni, delamo na volonterski bazi in če hočemo izdajati knjige, ki jih izdajamo, recimo, brez kakršnih kol podpor, Eh, moramo pač nastopiti skupaj. Eh, zdaj, slišali smo že, da je eh, ta druga oziroma tretja številka kina posvečena dokumentarnemu filmu in eden izmed tekstov te številke se ukvarja tudi z avtorjem, ki ga najverjetneje vsi tukaj izbrani dobro poznamo oziroma smo zanj vsaj slišali, to je srbski prej slovanski, zdaj srbski režiser Želimir Žilnik, ki ga vsaj osebno smatram za enega absolutno največjih jugoslovanskih, pa ne samo jugoslovanskih avtorjev, uh, Um, zdaj, mi smo se pač, ko smo rekli, da bomo šli po Sloveniji na eno manjšo turnejo po razno raznih klubih in lokacijah, kot je ta in predstavljali kino, smo si rekli, da bomo popestrili to predstavitev in govorjenje tudi s tem, da bi kakšen film pokazali. Um, in se nam je ta crni film tukaj uh, zdel kot nekaj idealnega. Po eni strani se pravim zaradi tega, ker konkretno, ne, ne o tem filmu, ampak o avtorju pišemo v reviji kino, uh, Po drugi strani zaradi tega, ker nam je Želimir Žilnik prijazno dovolj, da ta film kažemo, ker pomeni, da ne gre za neko ilegalno projekcijo, kot je ponavadi praksa v takih okoljih. Um, tretjič in najpomembne pa zaradi tega, ker ta crni film, gre za kratko zadevo, 14 minut, tako da eh, vas ne bomo preč matrali, eh, ta film nekako predstavlja oziroma pooseblja vse tisto, eh, v kar sami verjamemo, da bi dokumentarni film lahko bil, oziroma da lahko je, ker eh, namreč, ko se dan danes eh, bere o dokumentarnem filmu, ko se razmišlja o dokumentarnem filmu, eh, gre pač za nek trend, ki je postal popularen s tem, ko so v multiplexe pred parimi leti udrli neki veliki dokumentarni filmi. Skratka, ko se razmišlja in bere, je zaznat v vsem tem razmišljanju eno že prav bolečo odsotnost zgodovinskega spomina, spomina na to, kaj je dokumentarni film bil in kaj še vedno je. Ehm, zdaj jaz ne bom več na dolgo o splošnih stvari, stvarih, mogoče rajši kaj konkretnega v filmu. Eh, aj, kdo tukaj mogoče že videl crni film? Nihče. Okay. Eh, gre za film, ki je nastal v začetku 70-ih, ne spomnim se natančnega datuma, mislim, da je 72, 73, in po tem filmu je tudi to eh, danes že legendarno in filmsko gibanje po imenu Črni film dobilo svoje ime. Namreč pri črnem eh, valu oziroma črnem filmu v Jugoslaviji je šlo prvi vrsti za dvoje. Po eni strani je s tem filmom nastopla generacija avtorjev, ki so zares bili avtori, se pravi, da ni šlo več za snemanje filmov po diktatu takšnih ali pa drugačnih želja oblasti, ampak je šlo res za nastop avtorjev v tem polnem pomenu te besede, kakršen se je dogajal že prej po svetu, pred desetimi leti. Po drugi strani je šlo pa za prvo generacijo eh, jugoslovanskih filmov, ki so pa eh, dejansko odstrli zaveso za neke realnosti, ki ne bi sicer ostala nepokazana. To so bili filmi, ki so prvi v spredje postavili posameznika um, in to po možnosti tistega oziroma takšnega posameznika, kakršnega na velikih platnih takrat po nekem uradnem diktatu najrajši ne bi gledali. Zdaj, ta film, crni film, sicer ni bil, nima neke strašne zgodovine v smislu, da je bil prepovedan, Je pa vendarle, eh, se pravi, notoričen v tem, da je po njem celo gibanje dobilo svoje ime in potem, da je bil to eden tistih zadnjih kamenčkov oziroma slamic, ki je zlomila muli hrbet in je potem ta jugoslovanski crni val v začetku 70-ih tudi uradno usahnil s tem, da so določeni avtori mogli prebegniti v tujino, eh, nekaterim pa preprosto niso več dali filmov zasnemati. Eh, zdaj, sam crni film je pa interesanten po mojem vsaj iz dveh razlogov. Po eni strani zaradi tega, ker, kot sem že prej povedal, gre za dokumentarni film, v kakršnega verjamemo, ker pomeni, da eh, nastopa eh, angažirano, nastopa odgovorno, po eni strani odgovorno tako do eh, subjekta oziroma tistega, kar slika, kot tudi do gledalca, ki mu vrača odgovornost, ne dovoli, da bi, oziroma ne postavlja nikakršnih tez, ne gre za tezni film, ker tisto, kar recimo danes gledamo, spet predvsem pa multipleksih, ker se prodajajo kot dokumentarni filmi, so filmi, ki se podajo na nek teritorij z neko naprej zdelano tezo, ki jo potem slikovno zgolj še osmišljajo. Tle gre pa za film, ki ga naprej žene nek pristen angažma, neka pristna radovednost, neka zaveza. Po drugi strani je pa to ključen film, zaradi tega, ker pa pod površino tega, o čemer teče zgodba, namreč film se ukvarja z fenomenom oziroma problemov brezdomcev v Jugoslaviji, natančneje v Novem Sadu, ki takrat uradno niso obstajali. Eh, žilnik se pa skanoro poda na ulice Novega Sada, tam najde deset brezdomcev in jih prepele k sebi domov, ker nima odreza za spat. No, skratka, da je pod površino te zgodbe, eh, to film, ki se ukvarja z eh, v bistvu, veliko temo humanizma, humanizma, ker je nekaj, kar ne bi poganjalo, kopico razno raznih angažiranih filmov, pa imajo ponavadi prav s tem humanizmom probleme, žilnik pa pokaže, no, ne bom zdaj preveč v filmu, skratka, crni film, 14 minut, eh, potem pa sledi animirani del današnjega večera. Eh, bi pa v bistvu prišla kar na drugi del tega večera eh, in to je predstavitev knjige oziroma prevoda knjige šole risenega filma. Evo, tu spredi. Torej, prej smo pač omenili tale dva društva, društvo za življenje zgodbe, dva koluta in pa društvo za Eh, širjenje filmske kulture kino eh, in skupaj s skupnimi močmi sta letos oziroma decembra 2007 privedla in izdala knjigo Šola visenega filma. Eh, zdaj, z največjim veseljem bi v bistvu oziroma bi gor povabila avtorja. Imamo to čast danes, da spoznamo avtorja. <laughs> Pridružil se nam je v Maribor, tako da bi kar povabila to poleg mene, uh, eh, Borivoja Dovnikoviča, Bordo, mu je umetniško ime. Uh, on je... Pionir jugoslovanske animacije, pionir jugoslovanskega animiranega filma, če temu bolj točno rečemo, uh, mogoče najbolj, da kar sam poveka o sebi. Uh, Se prevodom. če kdo ne razume, mislim, da bi skoro vsi razumeli, ampak... Teško je o sebi govoriti. Ja obično volim da neko o meni nešto govori, a da ja nešto dodam ako treba. Šta sad da kažem, kad sam rođen, gdje sam rođen? Ha? Ajde da kažem, rođen sam u Osijeku, od oca Slavonca i mame Slovenke, rođene u Pragorskom. Je, ali koja je davno umrla, u Osijeku je umrla mlada, kad sam ja bio pet i po godina. I zato ja više nemam veliku vezu sa Slovenijom, ovu, gen, samo genetsku vezu imam. I zahvaljujem Hani koja nas je već jutros. Moram to da kažem, mogu da kažem? Da, da, <laughs> Nas je vozila u Loku, gdje je moj ded, dedek, ded, stanovao posle Pragerskog tu negde i našli smo kuću, hišu gdje sam ja bio u posjeti sa sedam godina kod njega i posle toga nikad više pre, prvog, pre <laughs> drugog svjetskog rata e, vojne i našli smo kuću našli smo stepenice i ja, to je za mene bilo jako sentimentalno vezanje šta sad da kažem no, odrastao sam u Slavoniji, za vrijeme drugog svjetskog rata sam bio izbjeglica u Srbiji zajedno sa vašim Slovencima u Beogradu i Požarevcu. 45. sam se vratio u... A može prevod? Ne? A, a kdo morda potrebuje prevod v slovenščino? Mislim, da ne treba Ne. Vama će trebati prevod ako neko nešto pita ali to ćemo onda srediti. Ne. Eh, jaz bi morda samo uh, uvodoma, <clears throat> ko smo prej večkrat na hitro šli skozi to predstavitev, eh, povedal, da poleg tega, da je Bori Vojdovnikovič pionir jugoslovanskega animiranega filma, ta knjiga ni kakršnakoli oziroma katerakoli knjiga o animiranem filmu, ampak gre za knjigo, ki v svetovnem merilu velja za eno najboljših knjig o animiranem filmu. Knjiga je nastala Eh, nastajala je vrsto let, malo kasneje bom prosil gospoda, pove več o tem, kako je knjiga nastajala. Um, v bistvu je na nek način tragično, da smo v Sloveniji dobili to knjigo šele eh, četrt stoletje potem, ko je prvič išla in da je bila pred tem prevedena v številne svetovne jezike, med drugim v francoščino, kjer velja za eno ključnih knjig z področja animiranega filma, pa v Češčino in tako naprej. Je pa ta knjiga fascinantna v tem prostoru našem, Eh, za voljo tega, ker ne samo, da smo dobili končno knjigo o animiranem filmu, končno pravim tudi zaradi tega, ker v Sloveniji no se zadnje poznamo oziroma imamo neko bogato produkcijo animiranega filma, zlasti v zadnjem času, pretežno ne institucionalno gre za neke neodvisne avtorje, ki delajo filme, ampak poberajo nagrade po festivalih, nismo pa imeli do zdaj eh, nikakršne literature, ki bi sploh omogočila izobrazbo na tem področju, Eh, po eni strani izobrazbo tako ustvarjalcev, da ni treba več se sami mučiti s tem, da spoznavajo osnove risanega filma, kot tudi eh, izobrazbe tistih, ki potem te filme ocenjujejo in jih sodijo. In ta knjiga je fascinantna zaradi dvojega, po eni strani zaradi tega, ker se kaže kot eh, priročnik za ustvarjanje animiranega filma, skratka kot neko čist praktično orodje, po drugi strani gre pa za knjigo, ki jo lahko mirno gledamo tudi kot neko čist teoretsko knjigo o tem, kaj sploh je animirani film. Eh, pa bi zdaj jaz prosil Borda, vi ste vjerojatno sad razumeli što sam rekao o vašoj knjigi, da. A kad bi mogli možda nešto više da kažete o genezi te knjige, kako je to nastalo, eh, kako ste vi uopšte došli na ideju da bi eh, je na početku animirali i onda To nije bila moja ideja, nego ideja Nedeljka Dragića, kolege isto velikog autora našeg koji sad živi u Minhenu i urednika filmske kulture Dakle, magazin časopis ili kako je kažete, čas, mesečnik Revija. Revija, revija, filmska kultura. Jednog dana su mi rekli, Bordo, ti voliš da pišeš i da rišiš i da pišeš. Daj piši za mlade kako se radi crtani, risani film. Tako da pokušam. I ja sam tu knjigu pisao tako da sam za svaki broj, za svaki mjesec napisao šest ili pet stranica i onda je, kad je bilo vreme, me urednik rekao, ej, sad je vreme, daj dalje. Dakle, ja sam pisao knjigu, a da nisam znao gotovo šta će biti u sedmom nastavku. Izgodno je, knjiga je ispala to što sad vidite tu. I vi sad ono ruke sve pisali. E, da, pisao sam rukom, to su moja slova, među, strip slova. Jer sam rekao ovako, ako ja budem da se složi u štampariji, pa crteš, pa opslagivanje. Nikad ne znam gdje ću da metnem ilustraciju. Najbolje da ja sam napravim stranicu, da napišem, nacrtam i gotovo. Ovi samo snime i svršeno, nema više. I sad šta je bilo? Ovo je za mene kao stara generacija, mene senzacija. Iva Čirić, mladi animator u Beogradu i koja se razume u kompjuteru, je od ovih slova iz moje knjige Latinica – napravila za Sloveniju fond. I sad su ovdje jednostavno složili knjigu. To su moja slova, ali nisam pisao knjigu ovu, nego su to moja slova. Ona je izabrala 30, koliko treba. Izabrala je zarez, eh, punkt, eh, sve što treba, upitnik, eh, ono. I ja sam oduševljen što vidim knjigu koju sam pisao, a nisam pisao. Yeah. A fascinantno kod te knjige je to što sve što ste vi ovdje napisali, nacrtili, je vaše vlastito znanje. Vi niste kod nekoga e, učili, to se sve sami e, trebali da pokušate, napravite grešku, još jednom pokušate. Da, naši prvi filmovi, ne prvi, skroz 30 godina, 40 godina, smo radili, mi smo svi bili amateri i samouki. Kako kažete samouki? Kao samouki Da? Niko, čak ni Vukotić, niko nije imao nikakvih filmskih škola. A Vukotić je postao profesor na Akademiji filmskoj, a nije imao fakultet. <laughs> nije imao ništa. Dakle, nama je priznala stara Jugoslavija e, e, status su, e, kao da imamo visoku naobrazbu, iako nemamo. Međutim, sad mi to ne priznaju. Sad ja ne mogu predavati u Zagrebu na Akademiji animaciju, jer nemam, nemam fakultet, nego pa jedan animator, dva animatora koji su meni pomagali. Oni su profesori i jedan od njih ima rudarski fakultet. On može predavati, ja ne mogu. Hvala. Ali puno putujem po svijetu i na radionicama, i na forumima, konferencijama, gdje god puno me trebaju, to je važno, da poštuju Zagrebačku školu i U Kini sam tri put godišnje, jel da, e, u Americi sam bio i govorim o svojim iskustvima. To je ono, iskustvo je, ja mislim, važnije od, od diplome. Ja bar mislim. Ja se sećam da je e, Ali, boksač Muhammad Ali, je predavao na jednom univerzitetu u Americi poeziju. Pazite, to je vrlo interesantno, praktični Amerikanci koji su rekli nama će više koristiti da jedan boksač koji voli poeziju govori o poeziji nego profesor koji sve zna i sve. To je vrlo, to prvi put sam u životu čuo da ovako jednoga uzimaju čovjeka koji nema veze sa fakultetom i on je njima više koristio. A eto, vidite, ja u Zagrebu ne predajem. To sad moram reći vrlo kritično. Ali ova vaša knjiga i u Zagrebu važi za ono kao... A ali, su je ljudi privatno, ja sam čuo da Akademija nije kupila tu knjigu, nego svako ko ode u knjižaru, student pa kupi. Ova knjiga. Ali Neka im bude. Recimo u Pragu? u Pragu je, Prag je prvo, odmah dve godine nakon što je izašla moja prva knjiga, poslije časopisa ovoga revije je izdana knjiga sa onim klišejima koji su imali gotove iz časopisa, izdali su knjigu i onda je dve godine iza toga je izdala e, češka televizija, čehoslovatska, ali češka, u Pragu, prevod. I sad, masu godina posle, lani je Akademija FAMU, kako se sad zove? FAMU? Mislim da je još uvijek FAMU, da. je FAMU, mi je zamolila da oni izdaju novo izdanje moje stare knjige za svoje studente. E, zapamtite jedno da sam vrlo ponosan što mnogi od autora mladih koji sad već imaju veliki ugled u Pragu i u svijetu su učili po mojoj knjizi. Ana Pavlatova koja je... An... Mihajla. Mihajla Pavlatova koja već ima masu Grand Prija i svakde je i u Zagrebu nagrade i u, nas u svetu me jednom srela i vi ste bordo. I zagrila me, mlada žena je bila. I veli, šta je bila? Ja sam učila po vašoj knjizi animacija. To je lepo čuti, a? Kad vam dođe neko koje je stvarno veliko ime, kad to prizne Dobro, eto. Da se ne hvalim više, knjiga je, zašto je ona interesantna? Jer prvi put u svijetu izašla knjiga gdje je jedan autor sa iskustvom dao sve od sebe kako se od početka, kad imaš prvi papir sa perforacijama, počneš kako ćeš napraviti do kraja po našem Zagreb filmovom načinu, jer svi studiji imaju možda i drugčije malo načine kako završavaju postprodukciju specijalno. Zar niste vi čak i pisali Disneyu kad ste pisali knjigu? Je, E, ne za knjigu, ne, za knjigu. Ne, smo osnovali studio, Aha. o, 52. nakon prvog filma koji smo napravili, smo osnovali, država nam je dala studio u Zagrebu. Ej, veliki studio sa dva kata, sa direktorom, sa vratarom, sa sve moguće. tako je u socijalizmu bilo. Niko nije mogao zamisliti da mi možemo napraviti crtani film. I napravili smo ga. I dobili smo to. I onda smo im pisali a nikad nismo vidjeli nijedan studiju u životu. Samo se i ovako, poslušeni. I onda smo mu poslali pismo, tati Disney. I pokazali sliku da smo mi imali konferencijsku salu za sastanke gdje nije bila Titova slika, Disneyva slika. Ogromna. A mala Titova je bila kod direktora u sobi. U njegovoj kancelariji mi smo imali Disneya i da smo sretni, evo mi smo počeli isto da radimo studio, imamo studio veliki i šta ja znam, može li nam on poslati malo neke slike iz svog studija radne, da se vidi kako to izgleda. Dobili smo odgovor njegovog sekretara koji je rekao ovako, gospodin Disney je momentalno u Europi, pripremao je jedan od čuvenih filmova dugometražnih, je on u, je u Europi, ne možemo vam nažalost poslati fotose iz našeg studija, gotovo. Onda smo tek shvatili, naivnjaci, osim toga socijalistički naivnjaci, da je to kapitalizam, da mi smo možda konkurencija nova. Zašto bi on nama slao? Posle kad je Dragić bio e, kandidat za Oskara, 60 i ne znam koje godine, on je posjetio, bio je u Hollywoodu i išao je posjet, primili su ga u studio. Ništa mu nisu pokazali, osim nevažne stvari, nije ušao da vidi kamere, ništa. Znate? A publika, inače druga koji su novinu, izvoli, gledaj sve. Dakle, konkurencija na koju mi nismo bili navikli. Šta znači? Nego smo mislili, tata, to on je naš tata. Mi smo umuci njegovi, znaš, učimo po njemu, nemate u kapitalizmu jak. Eto, u tom je vid, tako je to krenulo. I kad je to krenulo, za to vrijeme Jugoslavije bila je zapravo pionirna na području animiranog filma u Europi. Mi smo, mi smo mislili da smo četvrta zemlja na svijetu. Znali smo za Ameriku, za Rusiju, za Češku. Mi smo četvrti, međutim ne, bilo je mnogo, ne, samo nismo znali jedni za druge. Nije bilo ni festivala, nije bilo ničega, nije bilo informacija. I, ali mi smo bili uvjereni da smo četvrti. I cijela je zemlja bila uvjerena da smo četvrti. Bili su svi ponosni, kao da smo dobili kad je Andrić dobio Nobelovu nagradu. Isto tako, hrti Boga. Mi smo napravili film. Bilo je to tako vreme, znate. Ništa nismo znali, niti publika znala, niti smo mi znali, tako. Ja. Ali šta je važno? krenuli smo, počeli smo Disneyevski i dobili smo taj duga film, firmu koja je bila samo dve godine. Ali onda je Jugoslavija bila u užasno teškom ekonomskom položaju između Rusa, posvađali smo se sa Stalinom, a tamo nas još nisu kako treba primili, a ipak je to bio neki komunizam, komunistička partija. I bilo je jako teško i morali su posle godinu dana da ukinu tu firmu našu da je zatvore. I onda je bila jedna pauza nekoliko godina, onda su radili kod kuće reklamne, prve reklamne filmove. To je isto zanimljivo, da do tada su reklamni filmovi, nije bilo televizije, nego u kinima, u predigri, bili svi po 30, eh, po nekoliko minuta, kao neki dokumentarni film. Evo sad sam nedavno gledao dokument, ovaj, reklamni film za cigarete, zagrebačke cigarete. Ivo Robić je pevao <laughs> i cigaretu. Tri minute je pevao čitav šlage. I onda su počeli 30 sekundi radi štednje i šta je. Nam dosta je, 30 sekundi kaže sve što treba. I tako su počeli i u svijetu su da počeli kratki ti reklamni filmovi. Jeli. A Onda 56. je osnovan studio ponovo. I onda je to je zasluga Vukotića, koji do duše ja nigde ne govorim, on je moj učenik, on je bio u mojoj sobi kad je došao, ali moj kolega, pazite, iz Kerempuha, iz Pavlihe. Mi i Pavliha smo bili kolege, mi smo izdavali svoje slovenski, čas e, je, je revija bila humoristička Pavliha, mi smo imali Kerempuh, u, u Beogradu je bio Jež. I šta sam pričamo o tome kako je to išlo, da ste, rekli ste da ste počeli sa Disneyem, a e, onda e, da, da, E, onda je, on je Vukotić koji nije bio strip crtač, koji nije bio perfektan crtač, mi smo svi bili za njega geniji u crtanju, ali on je imao nešto u sebi filmskoga, više nego mi, i on je crtao vrlo skromno, ali za animaciju nije važno, kao za strip da bude dobra stranica u novinama, nego kad se kreće može biti i loš crtež, ide. I onda su oni krenuli, oni kostelac su krenuli sa, jer su čuli već za pokret u Americi, UPA, antidiznijevski pokret, to jest, film ne mora biti za djecu, broj jedan. Broj dva, ne mora biti stil, sti, ovaj, E, stil sa okruglim glavama i ne znam šta kao Disney, možda potpuno drugim stiliziranim načinom. Treće, priča ne mora biti realistična, nego može biti stilizirana radnja, isto animacija, brza, da bi došao odavde do ovde, ne moraš uopće crtati do jednostavno ga režeš i metneš ga tu. I nikom to ne smeta. To se počelo raditi i 58. godine, 50, da, u Kanu je bilo, nije bilo još animiranih festivala, u Kanu je bila jedna e, prikaz pored igranog filma, skupili se ljudi iz animacije i pokazali su šta se sve u svetu događa, koji su čuli za to, koje zemlje, ja ne znam tko je sve tamo bio, ja nisam, e, i onda su vidjeli neke naše filmove prve iz studija crtanog filma ovoga Zagreb filma. To je bila senzacija. Veliki kritičari, Georges Sadul, André Martin, šta znam, rekli su, pa pa to je, to je jedna prava škola, to je zagrebačka škola. I tako je to krenulo i do dan danas nas zovu škola, tako da neki misle da mi imamo fakultet, pa nam se javljaju sveta, mogu li ja doći da studiram kod vas? Smo mi rekli, nemamo mi ni profesore, ni klupe, ništa. Mi smo to je jednostavno, e, e, kako se kaže, jedna bolje reći krug, kao što u Ljubljani je Ljubljanski krug, u Beogradu Beogradski krug, krug circle, tako je kod nas ljudi koji svi različito rade, a zove se ipak Zagrebačka škola. I to je od onda počelo tako dobro da je već nakon ne znam koliko godina, od 56. 56. šest godina je ovaj dobio Oskara Vukotić. To je bilo isto velika senzacija za sve nas, osobno, i za državu, jer je to bila prva nagrada izvan engleskog govornog područja, uopće, u povijesti. Dobile su uvijek Disney ili neki engleski ovaj, autori i on je prvi koji je razbio tu šemu a onda još nešto smo mi uveli. Sad smo gledali jedan film Žilnika. Vi niste gotovo ništa razumjeli, čak ni mi nismo razumjeli, se ne čuje dobro. Po nešto malo, milicija, ovo. Kod nas nema taj problem, jer smo mi znali, ako mi počnemo neki jezik, koji jezik? Koji jezik? Engleski zašto? Pa da, to je teško. Da pišemo hrvatski, pa da nam prevod, to je skupo i komplicirano mi smo počeli raditi filmove bez teksta ili ako treba tekst jedan jezik koji je svjetski. Vidjet ćete u nekom od filmova da ljudi govore ništa, ne znači ništa, a svi znaju o čemu se govori. I taj naš jezik su čak uzeli italijani, tako da je Kavandoli u svojoj liniji upravo to. Vrlo dobro. Drugi loše to radi. Treba znati imitirati govor koji ne postoji, a da se ne ponavlja. A pa ta, ta, ta, a pa ta. Ne, nego svaki put drugačije, a da ne bude ništa, a da se razumije. I to je nas isto dosta uzdiglo, jer gdje god dođeš u Kinu, Ameriku, Japan, svi znam sve je normalno, gleda film, nema problema. Eto, dosta. Možemo još? Dobro, uh, Bordo, hvala. Skratka, uh, knjigo si lahko kupite po promocijski ceni 15 eh, evrov, pa danes imate uh, ekskluzivno priložnost, da vam jo avtor podpiše. Jel da, Bordo, može, ha? ako ne može, kupi, može. može. Okay. Samo potvrda, da je kupil. Da, samo se računa. A ne ovo, da... Sicer pa se bo večer nadaljeval in zaključil z projekcijami Eh, avtorjevih animiranih filmov. In sicer, zdaj, film bomo žal predvali z DVD-ja, ne pa iz filmskih kopij, ampak, eh, koliko razumem, uh, filmske kopije niti niso najbolje ohranjene, tako da bo ta način predvajanja v bistvu najboljši, kar si ga lahko prvoščimo. In sicer si bomo pogledali <clears throat> štiri kratke animirane filme, ki jih je ustvaril Bordo, ki ni zgolj animator, ampak tudi, eh, ker je treba, mislim, da povdariti, eh, glavni risar, pogosto tudi scenarist svojih filmov, eh, dizajner, skakaj vse stranski avtor. Bomo pa izkoristili to priložnost, da je z nami avtor in vsakega od teh kratkih filmov najprej nakratko najavili in potem po vsakem filmu gre za izredno močna dela, naredili krajšo pauzo, Eh, v kateri bo avtor na razpolago kratka za pauza. kratka pauza za morebitno vprašanje iz publike. Verjamem, da filmi so dovolj zanimivi, da vprašanja bodo. Tako da bi bor, da mi se odpočeli sa ceremonijom. E, eh, da. Pa, ako bi mogli... Mogu se odmah reči nešto da. prije tog filma. V redu. Eh, taj to film sem napravljeno i on je išao u Beograd na taj naš čuveni kratkometražni festival gdje smo svi tada bili od Slovenije do Skopja. I onda sam čuo da ili ga nisu uzeli u konkurenciju ili za nagradu. Zašto? Jer je novinarka jedna, Mira Boglić, bila u drugom stanju. Ona je gledala i rekla, pa kako je moguće da u crtanom filmu junaka ubiju? To je nevjerojatno, to gledanje, još uvijek je ono staro, crtani film mora biti slatko nešto, e, nešto je veselo i tako. I, I ja tamo nisam dobio nagradu zbog toga jer je madam bila u drugom stanju. To je kratki film. Velimo kratki. Ovo je za nas... Dakle, Nekada u to doba e, takvih tema nije bilo, takih svršetaka krajeva, nije bilo dijen takav i to je bila naravno senzacija, znate ubiti glavnog junaka. Eh, u Disneyem i onim drugim filmovima, američkim geg filmovima, ga, ali on poslije toga živi. Naravno, jel, raspadne se, bomba ga raznese. E, e tek severi filmovi i tako. Ali ovdje stvarno, njih su ubili. Onda su rekli, pa naravno, to je film s Balkana. Posle se videlo, da sem imel pravo. 91. <laughs> Ej, Bordo, meni je interesantno gledati recimo taj film v kontekstu sa crnim filmom. Ovo je vaš film Ceremonija pa. nastao je 65. godine, da. tako da zvanično nekako bi trebalo da buje, pa bude ješte. dio tog crnog je. Je. filma. Pa me zanima koliko ste vi bili svesni toga da radite nešto što po mome videnju jeste neki politički film. To je film sa nekim, ono, ima neki statement. Mm. Nije s obzirom da smo Samo neki nego... da radimo filmove ne za djecu, nego filmove koji mogu biti i za djecu. A zašto bi radili filmove samo za djecu? Zamislite vi književniku, tada literatu, reći ne možeš pisati Anu Kareninu, to djeca ne razumiju. Tako je bio odnos prema animaciji. Mora biti za djecu. Ja, a mi smo počeli, ne samo mi, tom pokret pokretu krajem 50. i početku 60. E, da se rade filmove kao i literatura, kao i književnost, kao i poezija, kao i sve moguće. Radiš za nekoga. Ako je za djecu, onda je za djecu, a ovo je za drugu publiku, ne? I to je e, isto, ne samo kažem naš to i poljski film, i češki, francuski, na koncu posle i nemački i svi mogući, su se uključili u taj pokret gdje, je normalno tema bilo koja koju želiš. A ja sam karikaturist bio i meni nije bilo teško raditi ove filozofske, političke i tako dalje filmove. Nismo radili filmove protiv komunizma jer je glupo, to nisu onda, to nije umjetnost. Jel tako? To je pamflet. Radiš filmove o alijenaciji, o, o, čak i o diktaturi, ali nije naša. Mi s tim nemamo veze, jel da? E, zato su, kažem, evo, vidjet ćete ostale neke filmove koje uvijek imaju nekakvu satiru unutra, ali normalnog života. Jeste imali možda nekih drugih problema osim toga što je ta trudna žena? Ne, ne. Imao sam, možda sam mislio ću imati, hoće biti krek prikazan. Neće krek, dobro. O armiji koju sam ovdje služio u Sloveniji. Ovaj, da ja sam napravio film nakon deset godina napravio sam film o vojsci, o drilu, o gluposti. Jedan intelektualac naučar ima o vojsci. Možete vi zamisliti kako sam se osjećao. Napravio sam film. Dobro, s obzirom da film neće biti prikazan, mogu reći. Opet na festivalu u Beogradu, film je bio negde pred pauzu prikazan. I posle toga bio je strašan pljesak i idemo mi, sad je pauza, idemo čik pauzu, ono, i Vukotić stoji dole u jednom društvu i bilo je nekoliko generala. A znaš šta je? Niko neće hapsiti, ali me može u rezervu pozvati svaku godinu. Šta mu možeš? Pozovete na dva mjeseca. I ja velim, hodim, brdo, hodim vama. A ja dođem tamo, ono, ono, ono. Dobar vam je film, kaže general. Rekao, nisam se nadao da ćete vi hvaliti taj film. Zašto da ne, kaže. Znate, mi smo gore jedno, a dok dođe do dole, do onih zadnjih desetara, to pređe u sve. Da, nije imao potpuno pravo, ali je meni bilo drago da su mi oni čestitali, generali. Dakle, nije bilo, ja sam mislio da će biti problema, nije bilo problema. A i da je bilo nekih, u početku su neke filmove, na primjer Mimičin samac, je zabranjen bio ona komisija da ne može ići na festivale van. Jer je bio potpuno on alijenaciji, govoriti u socijalizmu gdje smo svi veseli, gdje nastavimo da pravimo novo društvo, a ovo je film o alijenaciji. Međutim, ovi su, s obzirom da smo već onda putovali van, već smo imali mnogi pasoše, od, odneli su u Veneciju jednostavno film u džepu i dobio nagradu. E sad kad je dobio nagradu, niko više nije spominjao da je film bio zabranjen, propovedan. Niko. Svi su bili, cijela država je bila ponosna da je Mimica dobio glavnu nagradu u Veneciji. I to su onda bile prve nagrade uopće naših filmova koje je onda dobivao, vrlo malo ih je bilo, jel da, koji su dobili nagrade. Evo, to hoću reći kako smo mi probijeli i te barijere, da poslije toga je komunistička partija digle ruke od crtanog filma, radite šta god hoćete, samo nam doneste nagrade. I to je i bilo je puno nagrada tada, 60. godina. A, ma morda kdo kakšno vprašanje zdaj, e, vezano na film Ceremonija? Sicer bo priložnosti še. Dobro, bordo, odmah ćemo nastaviti sa filmom... Koji je? E, Znati želja. Može. Koji je meni jako drag, pa ako bi mogli nešto... Posle ću reći. Posle? Posle. Ok, dobro. Potem pa radovednost. Mm. radovednost jeste... Iz leta 66. Da, to je radoznalost. Ja sam baš mislio da li ću ga nazvati radoznalost ili znati želje. Dakle, e, ovaj film ima u povijesti animacije značajno, čuje se značajno mjesto jer je prvi put e, nema pravu background pozadinu, ima beli papir, ima klupu i iza toga nema ništa. I taj beli papir, iza njega je čas more, rijeka, more, čas je trava, čas je sve što je potrebno za priču, a da ne moram staviti drvo, da ne moram staviti e, e rijeku i drvo i kuću i ne znam šta. Dakle, jedna totalna stilizacija, a sve je jasno, ništa ne smeta, da li ste primetili da vam smeta da ima tamo nacrtana trava ili nešto, ne. Ja. I taj film je e, pre nekoliko godina, povodom 100 godina kinematografije svjetske, u Onesiju e, od jednog kritičara, Bendacija, stavljen među 88 najvećih filmova svih vremena animacije osam film od 88, osam filmova iz Zagrebačke škole, trebate to znati, to je bio veliko priznanje, li? A specijalno taj film, ljudi, danas je to normalno, znate. 60. godina nije bilo tako normalno gledati da, da, nema, da nema pozadinu, da nema, da nema background iscrtan do kraja. Danas i deca kad gledaju, to je sasvim sve normalno, niko se ne čudi ničemu ljudi su naučili preko televizije sve moguće trikove, sve moguće situacije i ništa više nije senzacija. A još nešto je specijalno e, kod življe i kod ceremonije. To su zapravo filmovi snimljeni u jednom kadru. Jeste. E, e, Što je neobično, ne samo kod animacije, nego i kod običnog filma. Vrlo malo imam filmova kadriranih filmskih, jer to nije potrebno. Film mora biti u igranom filmu, u normalnom, realnom filmu, morate rezati, morate praviti montažu, krupni plan. Ja sam osjetio da to, pa ne samo ja, da to nije potrebno. Ja sam karikaturist i pričam vam priču jednu. Sve se dešava tu pred vama. Naravno da je, kad smo počeli raditi na tom scenariju, kolega Vunak i ja, mi smo imali temu do koje smo slučajno došli znati želja, jer je on došao u moju sobu sa kesicom jednom, ovakvom papirnatom. A, ovaj, on imao, tada je već on imao auto, 60 godina, donio to i, se, i mi pričamo. Ja stalno gledam u tu njegovu kesicu, a opet tu ćemo I onda na koncu nisam vidio Marko, šta ti je to? Šta se tako? On uzme kesu, izvadi kutiju cigareta jednu i baci kesicu. I neko je od nas rekao, pa to je film. Idemo, e sad, smisliti da bude klupa i da na klupi, a oko njega se dešava, to je to dobro rješenje. Mi smo mislili u jednoj kuhinji da to bude sa ženom, sa ovim, sa onim. Nije bilo čisto. Mora biti onako kako osjećate da ništa ne fali, da je sve onako kako treba biti. I to je to. Jer ćemo gledati, hoćemo gledati putnika drugog građana neće. Isto je tako. V jednom kupeju se dešava celi film. Jer u, u animaciji nije potrebno filozofiranje, nije potrebno praviti Eisensteinske e, e, e, montaže i ne znam šta. Eto. A se je zdaj morda komu porodilo kakšno vprašanje ob teh dveh filmih, ki smo jih pogledali? E, ja, e, ja ne mogu da verujem, da niste imeli nekakih problema sa vlastima. Zašto? Pa, pa to se mi tako veoma subrezivni filmi. Ja se slažem. Pa ja, ovaj kažem, film... ja kažem, kad je vlast vidjela, pa onda je bilo velika liberalizacija umjetnosti, to trebate znati. Te godine, početkom crtanog filma, je egzat grupa likovna u Zagrebu osnovna protiv socijalističkog realizma. Čuveni Krislov beli kvadrat na belom polju sa ekserom je, je nacrtao nešto u ulju. E, e, e, onda je to počelo, dozvolite. Murtiće su isto tako nisu ga proganjali, ali je, pravili su vicevi na njegove slike. Ko je vidio slika gdje ništa ne vidi šta je? Svaćaš? I to je počelo tada sve, pa i u, a u animaciji koja nije opasna. Znate, igrani film može biti opasan za jedno takvo društvo naše koje smo imali, ali šta može crtani film? Ja se tu u jednom, ja se zafrkam i sa milicijom i sa ovim sa rukovodioca, ali ja nigdje nisam metno sliku nijednog rukovodioca, nijednog ministra. To su tako asocijacije i to je sve išlo. A kad su počele nagrade dolaziti, nije više bilo problema. Čak sam ja dobivao i neki moji stari kolege koji su već imali nagrade sa sobom. Mi ja sam za neke filmove samo tri rečenice napisao bez crteža na fond i, dobili, i je dobio za mene novac. Bilo je divno doba. Prema tome, ja ne govorim da je Jugoslavija bila crna, kao što mnogi govore, pošto je moja, moja čitava karijera je od, od 51. do 89. radio sam što sam htio, uživao sam u tome i nisam se mešao u politiku normalnu jednom Vidimo i danas šta radi politika. Je to bolje? Gdje se svađaju političari, non stop se svađaju, nemaju vladu pola godine. <laughs> I kažem, doj, neko je rekao, gdje nam je komunistička partija kad nije bilo problema sad bar sa tim. Ono što je rečeno je rečeno je i tako. Dobro, to je vic, naravno. <laughs> Demokracija zna biti teška, naporna i komplicirana. Ali nas to nije. Mi smo imali Zagreb film koji je imao uvijek, e, uvijek sve manje je bilo para i je sve više ulazio kapitalizam u naše društvo, socijalističko. A u Sovjetskom savezu i ostalim satelitima oni su imali velike studije gdje su radili sve bolje filmove, isto pod našim utjecem Rusi su radili sve bolje filmove. Ali je bilo jako birokratizirano. Mi smo od 50. godine svi bili slobodni umjetnici. Niko nije bio na plati, osim servisa, kopisti, koloristi. Ne, čak su i oni bili dugo ovaj, slobodnjaci. Prema tome, ne, nemaš, nemaš filma, nemaš para. Moraš raditi. Tamo su imali plate u Rusiji, dosta relativno visoke. Za svaki film koji, kojeg je radio najmanje dve godine, polako, pa se napije, pa ga nema tri dana, pa dođe, pa radi, nikome ništa. Kad sam tamo radio film, ja sam ga napravio za četiri mjeseca ko produkciju. I srušio sam im sve sindikalne norme. Jer su vidjeli da se može napraviti film za vrlo kratko vrijeme. A zašto? Mene su rekli, plan, četiri mjeseca, si lud. Pa kud žuriš? Rekao, žurim, zato imam jedan honorar. Mene, su, mene Zagreb plaća, ne Rusi. Oni su plaćaju hotel i ostali. Rekao, moj jedan je honorar. Ako ja radim kao vi dve godine, pa to koliko će biti mjesečno? ja moram što pre. I onda su i oni polako bili zaraženi s tim da se to mora drugčije raditi. Čime je došla 1991. propao je taj čuveni sajuz multifilm pa ja ne znam, opljačkali su ga, papire odneli, boje odneli, sve moguće, a Oleg Vidov je kupio sve filmove. On je vlasnik svih gotovo filmova, sajuz filma, do, dobre povijesti sovjetske, ruske animacije. To se kod nas nije desilo. Glumac. On živi sad u Hollywoodu i sad je biznismen. Ja, ja. On je tu, on je znao naš jezik, dolazio je k nama i tako vrlo skromno, bio je zvezda, ali je ono sovjetski građanin sa koferčićem i onda je otišao tamo i Boga mi sad ima lovu, sad je mene zaboravio. Ok, bomo nadaljevali potem s filmskim programom, tako kot je predlagala gospa Vesna s filmom Škola hodanja, Šola hoje. E, e, ja se slažem s vami. Škola hodanja je za animatore. E, zašto za animatore? Svi, kad počnu animirati, svi znaju da hoda figura, levo, desno, vidim, nema problema. Ali naprijed, specijalni hod, da je neko šepav, kako kaže, hromo šepav, da hoda ovako, da hoda vojnički, da hoda... E, to je sad, već trebaš biti dobar animator. I sad ćete vidjeti film koji je namenjen animatorima. No, jaz bi samo to dodal, da čeprav Bordo pravi, da je to film za animatorje, vse mislim, da se bo dalo v njem razbirati neke določene eh, politične konotacije, vendarle. Skratka, škola hodanja iz leta 78, 8 minut. strane to je film za animatore, s druge strane, dobro je on rekao, političke Ha, ima i drugih natruha unutar. To je meni bio film o samostalnosti. Samostalnosti ličnosti. Svaki čovjek mora da ima svoj korak, svoj život i mora to svako poštivati. A ne da mu se razne ideologije miješaju u njegov život. I naravno onda je došlo do toga da je da, da, da su mnogi smatraju da se to radi o zemlji, neka se radi, da je to Jugoslavija. Možda, ali je prvenstveno ličnost, tako da njegovu slobodu življenja i mišljenja. I vidi se tamo na jednom mjestu, svi poznaju ko je bio onaj s pištoljem sa velikim brkovima, jel? Koji se uči na marš, na nastupanje, na pištolje, na odlikovanja i tako. Sve on to bacio i na kraju je otišao dalje, da hoda svojim korakom. Mogu jedno pitanje, koja godina ovo je ovaj film bio nastavljen? Čekaj, čekaj, čekaj. 78. A, 88. 88. Ko je pravio zvuk i muziku? E, to je dobro pitanje, drago mi je. To je radio Igor Savin. S njim, s njim sam poslije toga radio dosta, mislim dosta, nekoliko filmova. I sad mi posljednji film isto će on napraviti muziku. E, vi ste vidjeli izbjegavajući dijalog. Sad više nema nikakvog dijaloga, ima muzika. Svaki korak ima svoju muziku. Svaki onaj koji mu priđe, da ga uči kako da hoda, ima svoju muziku. To je nevjerojatno. Taj film opet u jednom kadru, samo kamera ide levo desno i ništa drugo on je pogledao film i dogovorili smo se, on veli, znaš, ja bi to napravio tako da svaki on ima svoju odlično. Ali rekao, šta ćemo sa ovim njegovim korakom? Veli, napravit ću isto nešto unikalno. To je makedonski ritam sedam osminski ili osam sedmi, sedam osminski. Tata, tata, tata, tata, tata, tata, tata. Dakle, on ima svoj unikalni korak, koji čak ima i svoju muziku, i, a ovi ga uče koje što drugo. Eto, a, I on je napravio izvanrednu muziku i ja mu zahvalan sam zbog toga. Ja. ovdje, da elektroničkim instrumentima ovo Ja, da, da, sve smo sedili zajedno. To sam isto rekao, ne znam u kom filmu, jedan dan života, to je bilo posle, da nema orkestara, jer pre toga je kompozitor sedio sa mnom, štopali smo tri sekunde ovo, pet sekundi ovo, 20 sekundi, to je najduže što može biti da se jedan kompozitor da svoju muziku i onda je on pisao note. Onda su se note umnožile za, za flautistu, za violinistu, za ovo, onoga. Cijeli orkestar radija Zagreb ili televizije e, i to je vrlo skupo i nemoguće menjati. Kad sam ja došao na, na snimanje muzike kao autor, šta sam mogao da radim? Da kažem da nije dobro opet se na, opet raspisivanje nota, mogli se samo neke sitne stvari mijenjati. Ovdje sam sedio s njim. Tako. Doduše, ovdje još nismo sedili kao u mojem jednom drugom filmu, gdje smo konačno seli i tamo je on radio muziku zajedno sa mnom. To je, to je najljepše, to je najljepše stvaralački rad. Inače, kompozitori su uvijek imali svoj život, ja sam im dao crtež, mali dogovor i onda je on radio svoju muziku. Ja? A najlepše kad ja mogu i sa kompozitorom, jer da ja znam muziku, ja bi sam radio muziku, normalno. I onda bi bio totalni autor. Od scenarija, bijeli papir, muzika, šumovi. Za šumove sam isto trebao i za imitacije specijalistu, a to je bio Miljenko Döjer, genije, koji je sve naše filmove, pa ja mislim od ranih 60-ih, do 80 i koje, sad je u penziji starac, sve je radio sam te efekte, sound effects. I to tako da dođe sa dva kofera, koje unutra ima kod neke dječje igračke, <laughs> auto dječji, neki lim, neki loptu, nek, bilo šta. Ali on je bio snimatelj zvuka na Radio Zagrebu. čovjek koji je diplomirao ne zvuk nego muziku ili tako li na muzičkoj akademiji. Dakle, totalni stručnjak s jedne strane, s druge strane genijalni imitator. Sada je on tu s vama, vi bi umrli od smeha. On imitira svinje, automobile, ustima, sve moguće stvari. Genije. Tako da kad smo dolazili na snimanje šuma, on je morao prvo za nas, za moju montažerku i mene, da radi predstavu. Daj malo patkicu u vodi. Sve to znam to je Nema više i sad, Boga, mi se snalazimo tako da imamo e, šumove realne koji su na CD-ima, jel tako, to se negdje kupuju, kiša, grmljavina, auto, sve imaš i samo ubaciš, a on je to sve radio sam. Zato su ti filmovi totalno autorstvo. Ljudi su sve napravili iz sebe, s papira, iz ničega. Kako dugo vam je trebalo da, da dokončate film kao što... Ovaj? Teško mi je reći jer ja nikad se nisam bavio samo animacijom. Znači, ja sam postao karikaturist više ili manje s pauzama. Radio sam nekad puno stripove. krajem 50. i 60. godina puno stripova sam radio u Zagrebu, Plavi vjesnik i ne znam šta. Onda sam bio ilustrator u vjesniku u sredu i tako. Pa prema tome radim, radim, onda imam neku pauzu, pa opet radim. Ali se film može napraviti za pola godine. Ali sediti. To moraš biti marljiv, strpljiv i nema izlazaka. Ja ne znam za plesove kod nas u Zagrebu, neki veli tucman, pa su tu plesali, pa su tu se nalazili sa devojkama. Ništa od toga mi, nismo znali. Radili smo cele dane, tamo smo i živjeli, u redakciji, posle u Duga filmu, posle u Zagreb filmu. I svi smo se poženili ženama iz našeg studija. <laughs> Neverovatno. Nemaš vremena, nemaš put da, da poznaš nekoga. I, ali ona je izvrata, ona je druga. Prva moja žena. Koju ste na plesu upoznali, ne u studiju? Ne, gdje smo se, u kući smo se upoznali, gdje smo stanovali. To je to jedino. Eh, dobro, predlagam potem, da gremo še poslednji, je? Ja? Da, na zadnji, zadnji film, zadnji. zadnji film točnega večera, film, ki je v bistvu radikalno drugačen od teh prvih treh filmov v enem kadru, ki smo ga zdaj pogledali, ampak še vedno izredno zanimiv film. In sicer se bomo pogledali film z naslovom eh, Vzbudljiva ljubavna priča, vznemirljiva ljubezenska zgodba, ki je tudi eden zadnjih, če ne celo zaenkrat, zadnji Bordojev film iz leta 1989, Hoćemo možda nešto pre filma da, da kažemo ili posle filma? Mogu reći samo to da je to prvi pokušaj, pa poslije su opet mnogi autori u svijetu to išli za mnom, da se podeli ekran na više slika kao strip. Ovo je podeljen na osam slika. Tako je, ja. I radnja se odigrava tu i svagde i da ti imaš onda jednu priču svoju kojoj ne smeta ništa što je negdje je zima, negdje je leto, negdje je kiša, negdje nije kiša, u isto vrijeme. A za priču ja sam prvo počeo sa tehničkim problemom, da radim multi-ekran. A šta, o čemu? Pa najbolje ljubav, ljubavna priča, to je parodija, ljubavna priča, jer je to u filmu glavna tema od kad film postoji. Je tako? od Čaplina, da uvijek je neka ljubav, neki muškarac, neka ženska. I onda sam, dakle, nije film o ljubavi, kako neki kritičari kažu, nego film o multiekranu, a ovo je dodato. Čak i naslov je ljubavna priča od eh, Ryan eh, O'Neill i Alec McGraw, čuvena film Ljubavna priča, čak smo uzeli tu melodiju, dovoljno kratko da ne moramo platiti autorska prava, a da se razume o čemu se radi. Idemo. Kao što vidite, ovaj, ova priča je potpuno proizvoljno, eto, uzeta je tako, velim, da, da, da se igram sa fenomenom animacije. Jel? Međutim, zanimljivo jedno, nedavno sam imao dve retrospektive u Iranu u Iranu? U Iranu. U, prvo u ovome Teheranu, a poslije toga u Isfahanu. I ovaj, sedim <laughs> ja i gledam svoje filmove. Od ne znam koliko predloženih skratili su ovaj ne, ovaj ne, a ovaj je bez kraja prikazan. Zašto? Jer se dvoje zagrlilo. Teški seks. Neverovatno, da. Ne želim ih kritizirati nešto, ali malo me iznad, nikom je unaprijed to nije rekao da će biti. Ja, <laughs> da so oni znali ovde i oni bi se zavirali. Ampak kdo morda kakšno vprašanje zdaj ob teh eh, filmih, ki smo se jih pogledali? Eh, če ne, verjamem, da bo Bordeaux z nami vsaj še nekaj časa v tem prostoru, tako da če kdo hoče, lahko tudi čisto individualno. Ja, Ja, poleg vseh teh dobrod, eh, ki smo jih prej predstavljali, se pravi eh, revije Kino in knjige šolarisenega filma, si lahko tam za uno mizito kupite tudi DVD eh, s filmi Bore Vojedovnikoviča Bordoja, na katerem se poleg teh štirih, ki smo jih zdaj videli, nahaja še pet, v bistvu nič manj kvalitetnih kot ti štiri, ki smo jih zdaj videli, skratka skupno DVD z devetimi filmi. da... Ja sam primetio, tehnički je čudno, jako bijele scene su vrlo bijele, teško. Međutim, na manjem ekranu je nije tako loše, jer sam u jednom gradu vidio isto ovako loše, a istu kasetu sam vidio u drugom e, mjestu i bilo u redu. Pa I sad izgleda da je to nije loša projekcija, nego je to nije tako dobro za to. Ali ipak je dovoljno u redu. Da... A, ma vidi se, meni nije važno. Ja nisam slikar da mi je važna... E, na primjer, škola hodanja ima lepi, lepu naranđastu pozadinu. Ovdje nešto isprano, te, ali nije važno. Vidi se animacija i vidi se što sam htio reći i gotovo. Šta možemo? A, morda še kdo s kakšnim vprašanjem potem? Šta Kazali ste da pravite E, ja ga radim već nekoliko godina. Ja sam išao da vidim, hoće mi dati nakon tolike pauze da radim film. Jer nisam na akademiji, kao ne, trebam film. I dobio sam film. E, ja sam ga počeo, ali onda putuj tamo, putuj tamo, prođe jedna godina, oni prenesu sredstvo u drugu godinu, novac. I onda sam vidio da ja više ne mogu kao nekada. Naprimjer, ja sam mogao raditi do podne, odem preko puta u Zagreb filma, u Vlašku ulicu u restoran, ručam, vratim se, sednem, radim do tri u noći, uzmem taksi idem kući. Ne ide više. Ne mogu, poslije ručka, ne mogu da radim ozbiljne stvari, to sam kao pijan, jel da? E, to su godine. Mlad čovjek može raditi sve, a kad si u godinama ne. A osim toga nemam više motiva Šta da imam još jedan film na ovih koje sam napravio? Jedan, nisam to mislio razumom, nego osjećajem. E, ne privlače, nekada sam ulazio u film gladan da napravim, da radim, da napravim neku veliku stvar. Danas nemam. I onda su moje kolege, dao sam im sve pola honorara i sve, završili su film uz moju, a naravno nadgledanje, kontrolu, i evo sad se snimaju posljednji kadrovi, onda ćemo napraviti zvuk sa Igorom Savinom i da vidim, neće stići za naš Zagrebački festival, jer je sad upravo neki dan počela selekciona komisija da radi u Zagrebu za film koji je u šestom mjesecu. Ali će možda biti za Otavu koja je negdje u 11. u devetom Otavu. Možda će biti. Nije važno. Kad bude, bude. Ne, neću e, više raditi jer vidim da više mogu doprinijeti tako da učim druge, da pišem. Pišem, ja pišem i knjigu o sebi, jednu o dobu u mom životu, gdje će se vidjeti sve čudne stvari. Čovjek koji je u svom životu pet himni ima u svojoj državi gdje je živio, i, i sistemi i sve moguće stvari, bježao ovamo, bježao tamo. I ovaj, mislim da je život zgodan. Da, da, I ovo što sam napravio, napravio sam. Ali ja imam jednu knjigu, štampala mi je ista, isti izdavač koji je izdao u dve boje knjigu. Izdavao je prošle godine monografiju, koliko je stranica, već sam zaboravio, finom papiru, ali engleski i hrvatski. Paralelno ide tako da može ići po svijetu, ali je jako teška, kilu i 75 <laughs> grama. I jednu knjigu nositi mi je problema, kamo li tri. I možda su previše ušli unutra, kako se kaže, prepotentno, to je naš bordo. mogu je to biti skromnije, ali lepo je imati vani ljudi u Hollywoodu i svi naši prijatelji bordo, pa tu knjigu nema niko, ni Disney. <laughs> Ne, stvarno je jako bogata i elegantna i sve moguće. I dakle imam to, kad napišemo o svom životu, ako je završim, to će biti dovoljno. Tu će biti i povijest naša animacija unutra, s svim onim stvarima koje se ne znaju, neslužbenim, ja mogu da kažem sad sve što hoću, jer mi niko ništa ne može i da hoće. Dosta. Dobro, najlepša hvala vsem, eh, da ste prišli in zbrano skupaj do konca in hvala, bordo veliko.